Sura 57. Al-Hadid Gvošće Medina 29 ajeta A'udhu billahi Shaitani shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله hvali sve što je na nebesima i na zemlji i on i mudri. Lahu mulku samavati wal ard. wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje i on sve može. Huwal awwal wal akhir wal wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim On je prvi i posljednji i vidljivi i nevidljivi i on zna sve. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير U šest vremenskih razdoblja on je nebesa i zemlju stvorio i onda svemirom zavladao. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže. On je s vama gdje god bili i sve što radite, Allah vidi. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور Njegova je vlast na nebesima i na zemlji i Allahu će se sve vratiti. Juliđu lejla fin nahari wa juliđu nahara fin lejl. وهو عليم بذات الصدور On uvodi noć u dan i dan u noć i on zna svačije misli. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Vjerujte u Allaha i poslanika njegova i udjeljujte iz onoga što vam on stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara svoga, a on je od vas već zavjet uzeo, ako želite biti vjernici. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم On robu svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo, a Allah je u istinu prema vama dobar i milostiv. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili. oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu. Allah dobro zna ono što radite. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga on mnogostruko vratio, a usto i nagradu plemenitu dobio. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo. Blago vama danas, džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti, to je veliki uspjeh. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Na dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo.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 Jeste, odgovarat će. ali ste se pritvornošću upropastili i iščekivali ste i sumnjali ste i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šeitan vas je o Allahu obmanuo. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, ani od onih koji nisu vjerovali.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 anna arda ba'da قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji. Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale i koji drage volje Allahu budu zajam davali, mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.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 a oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici u vatri. I'lamu annama l'hajatu dunja la'ibun wa lahvun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra – i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje i mecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Sabiku ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lillazina amanu billahi wa rusulih. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Nadmećite se da u gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i zemlja prostrani i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće, a u Allaha je blagodat velika. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ۖ إن ذلك على الله يسير Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u knjizi. To je Allahu u istinu lahko. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد koji škrtare i od ljudi škrtost traže, a onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je u istinu nezavisan i dostojan hvale. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ۖ إن الله قوي عزيز Mi smo i zaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali. A gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru njegovu i poslanike njegove kad ga ne vide. Allah je u istinu moćan i silan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ مهتد وكثير منهم فاسقون Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ۖ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Zatim smo poslije njih jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Inđil dali, a u srca sljedbenika njegovi smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli. Mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. Ja, ajuha allazina amanu اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ۖ Wallahu gafurur rahim. O vi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjetlo, pomoću kog ćete ići i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci. Daje je onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća.